kembali Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Rahman Nur Ilahi di Temayang dengan judul Kisah Nyata Misteri Pesugihan Angkernya Gua Gunung Wilis. jam setengah siji aku neng juru kunci Mbah Sauji. Lan Mbah Sauji menei syarat arep lebu gua. Kabeh wis tak cukup ilan aku diwenei Jopo Montro. Supaya mengko mari maghrib sakwise aku dipasrah noning kuburane sing nek jerone gua gunung wilis. Jam loro awan aku dijak budal neng gunung wilis. Kurang luwe perjalanan telung jam. lan aku karo juru kunci wis tekan ngisore guwa aku digongkon adus jinabat dhisik sak banjuri mari adus aku langsung diajak ning jeroning guwa lan aku dipasrahno karo sing bau reksa guwa kono awakku ah, adem panas gemetaran ndelok jeru guwa sing amba ning sekitar 10 meter persegi enek kuburaning limo lan diungkri ulo sawo sing dasi sak timbo cetembok limang kilo mari aku dipasrah no juru kunci aku konjogo lawang sing suwini telung dino telung bengi aku dikonjogo ulo iku ojo sampe metu teko gua lanek sampek ulo iku metu teko gua berarti aku gagal dadi abdine pangeran sifu Kabeh pesening juru kunci tak eling-eling, banjur aku ditinggal mulih. Aku dewean, aku nyawang jobo wis peteng, ora ketok opo-opo, cuma krungu suarane wong guyu lakak-lakak, yo suarane wong nangis. Aku dipol, tak wanek-wanek no. Aku nuleh ning juru guo, ulo sowo sing mau meneng, saiki ngelusur karo enek pocong melaku, ngitri patok kuburan. lan ijek enek pawongan sing lungguh metingkrang duwe sungu kaya sapi cuma aku eling pesene Mbah juru kunci sauji yen ora oleh maca ayat-ayat Al-Qur'an Das kuis ora kuat kaya dien tepi watu sak ton lan keringet adem Lewer ngebek iraiku terus aku banjur maca aji japa mantra teko nggone Mbah juru kunci Assalamualaikum salam Niating sun kakang kawah di hari-hari Dulur papat badan sempurna Abang ireng kuning putih mancingi jiwa rogoki Rogo sukmo nyawa cumanding langit sumeting nego Biar gudang lintang Lintang juara peting lindu sejagat komo salah Ing nyeluk biaya pangeran singo Nyai berintik nyisiti subinya Nyai kanjeng ratu mas klab ratu kemuning teko teko teko ngremno motoku karo nahan ambekan. Dilalah ana sing guyu lakak-lakak mbuh, aku wis sating wani setengah wedi. Lampu oncor jumlah lima ning jeroning gua jelas cetok kedadian ning jero gua iku. Wewe gombel sundel bolong pocong gendru enek kabeh. Kabeh padha ngroyok aku. Polahku wis kaya sapi gindrang sing motone dipedesi karo lombok. Ambekanku pedhot rasane. arep omong cangkemku kaya disumpet gak enek suarane salah si jining urip-uripan sing medeni duwe sungu motone mekan kaya wowo areng nubio aku banjur aku diobat abitno bari iku aku wis ora eling apa-apa aku eling-eling wis ning omahe juru kuncilan aku sadar selama aku ora sadar aku ketemu yuwarsi tonggoku karo nuntun sepeda mini kokulon karo ngomong eh boleh Aku saiki kum duwe duit. Nek wis duwe duit langsung tak terno sumak iku tok. Bar iku aku didamoni disebul kupingku karo almarhum bapakku. Terus aku tangi. Roh-roh aku wis nek bayange omahe Mbah Sauji. Banjur aku takon, "Apa sing terjadi?" Jari aku rasa dar telung dino, lan aku ditemok noneng kali ngisori e gua gunung wilis, sing jarai 500 meter teko gua. Banjur aku ditakoni bab semedio tak cerita no opo sing tak alami. Iki cerita nyoto soko aku Rahman Nur Ilahi Temayang. Salam Jimatres, salam misteri. Au...